Ljubke i koje su rotkinje, jer ja ću se ponositi sa vama na sudnjem danu. Ovaj hadis bileži imam Ebu Davud i Nesai ibn Hibban, i kažu za njega imam Al-Hakim i Zahebi i Hafil Al-Iraqi i Šeh Al-Bari i drugi da je hadis jerodostojen. Pa će se poslanik sallallahu alaihi sallam ponositi našim brojem. Ali ne brojem koji je samo broj musliman po imenu, nego znači da bude musliman koji je musliman onako kako želi uzvišeni Allah te barake o te A niko ne zna možda njegov odgoj odgoj njegovog djeteta bude razlog da uđe u džendret i da ga to spasi. Da nijedno njegovo djelo dijelo uzvišenje Allah ne primi nakon imana, nego da primi njegov odgoj djece pa da tako zasluži, pa tako zasluži džennet. Prenosi Šurehbil ibn Šupa od nekih ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallame da su kazali, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame i ovaj hadis bilježima Mahmid u musnedu sa dobrim lancem prenosilaca. Reći će uzvišeni Allah te barak je teala na sudnjem danu djeci uđite u džennet. Uđite u džennet. Pa će kazati gospodar naš nećemo ući u džene dok ne uđu naši roditelji. Dok ne uđu naši roditelji, naši očevi, naše majke. Pa će odbiti ulazak u džene. Pa će uzvišeni Allah te barak ta'ala vidjeti ih da ne ulaze pa će kazati šta vam je, šta čekate, ulazite. Pa će kazati gospodaru naš, naši roditelji. Pa će kazati uzvišeni Allah te barak vjetala vidjeti udhulu džennete entum aba ukum uđite džennet u džennet vi i vaši roditelji očevi misli se na ovdje na roditelje i bilež ima muslim u svome sahihu od Ebu Hasana kaže rekao sam Ebu Hureyre meni su umrla dva sina imaš li nešto od poslanika sallallahu sallam čime ćeš smiriti moju dušu da razveseliš nas koji smo podnijeli to iskušenje da nam djeca presave. Pa je rekao Ebu Horeira radijallahu anhu, čuo sam poslanika sallallahu zeme da kažem vaša djeca će biti u džennetu, hodat će po džennetu kuda žele i naslađivati se čime žele od dženneta i neće im biti ništa uskraćeno od onoga što je u njemu. Znači gdje god hoće, na koja god vrata hoće da uđe, i da priđe džennetu, to će mu biti dozvoljeno i koji god stepen da posjeti, moći će to uraditi. Kaže, pa će jedno od njih, od te djece, sresti svoga roditelja prije nego što uđe u džennet. Nađe ga, a mašaru, pa će ga uzeti, kaže se u predaji, ili oca, ili roditelje. Pa će ga uzeti za ruku ili za odjeću i kaže neće ga pustiti, neće se od njega odvajati dok ga ne uvede u džennet. Nije on sam mogao ući u džennet, nego ga je uvelo dijete njegovo. Ali to dijete treba odgojiti pa da te uvede u džennet. Da ne, buže, da ne bude bježalo od tebe i da te se ne bude stiglo na sudnjem danu. I bileži Abdullah ibn Ahmed u svome Zewaidul Musned To je Abdullah ibn Ahmed je sin imama Ahmeda i on ima dodatak na musned. Pa je zabilježio o tome u svome musnedu jednu predaju koja ima slab lanac prenosilaca. U kojoj poslanik sallallahu sallam kaže žena koja umre u nifasu nju će u džennet uvući njeno dijete sa kupčanom vrtcom. Tako će, znači, uvući u, u džennet. Od bitnih stvari pri odgoju djece jeste da se dijete pouči ispravnom vjerovanju. Da se pouči ispravnoj akidi. Tako je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jednog dana stavio je Ibn Abbas iz svojih leđa i kazao mu Ja gulam inni uallimuke kelimat i spomenuo podiži, je li, potom spomenuo riječ podižem hadisu o dječače, ja ću te proučiti riječima. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. Čuvaj Allaha, naći ćeš ga ispred sebe. Kada budeš tražio, tražio od Allaha. A kada budeš pomoć, opet od nekoga tražio, opet od Allaha. I znaj kada bi se svi ljudi iskupili da ti nešto priušte što ti nije uzvišen Allah priuštio, neće ti priuštiti nego ono što ti je propisano. I tako isto kada bi se svi iskupili da ti naštete, neće ti štetu nanijeti osim koja ti je propisana. Dignute su olovke i osušiva se stranica. I ovaj hadis Ibn Abasa, ovaj veliki hadis. Ovaj hadis je jedan veliki temelj u poučavanju akajda. I molim Allaha za da nam olakša da ovaj hadis posebno protefsirimo i da posebno o njemu govorimo jer tolika značenja nosi da su islam učenjaci posebno govorili o ome hadisu i posebno mu pažnju, posebno mu pažnju posvetili. Pa je poslanik sa osaname poučio ga, kaže Ihfadillahe jahfazk. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. To jeste, čuvaj Allah ove granice i on će tebe, i on će tebe čuvati. I kako je Lukman, ali salam svome sinu govorio Ja bunaye innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ardi yati biha Allah. Kaže sinko moj, dobro i zlo teško koliko zrno gorušice. Bilo da je u stijeni zatvoreno ili da je na nebesima ili da je u zemlji, Allah će ga na vidjelo izvjeti. Obznanit će ga uči ga ispravno vjerovanju, da uzvišeni Allah zelo zna svaku tajnu i sve što je skrivenije svake tajne, poučava znači svoga sina ispravnom vjerovanju i ispravnoj akidi. Jer, braće, ono što se čovjeku prezentira, što mu se ponudi kao djetetu, to ostaje u njegovom srcu za njegovog života. Nikada se ne odvaja od njega. Pogledajte čovjeka koji je od malih nogu učio da je nastao od majmuna. Od škole uči ga da je nastao od majmuna. Ne možeš mu majmuna izbaciti iz glave bez stotinu muka. Stalo je majmun u glavi. I kad uđe u islam, kada vidi tamo ono, ono, Darwinovu postavku kako se ispravlja, odmah mu nešto proradi pođe sumnjati u ono što je naučio onome što mu govori uzvišeni Allah. Jer je tako učen iz Malehma. Arabski primjer kaže men šabe ala šejin šebe alejhi. Ko odraste na nečemu, ostali će na tom. I to, jeli, stvarno zaista potvrđuje da se tako dešava. Osim onaj kome se uzvišeni Allah smiluje, svakako. No, međutim, većina ljudi upadne, znači, ovaj fitnet, da ostali na onome na čemu je odrastao, odnosno čemu je poučen i kako je, i kako je odgojen. Naredio je poslanik sallallahu alaihi sallam kako je došlo u hadisu Abdullah ibn Amra kod imama Ebu Davuda i kod Ahmeda sa ispravnim lancem prenosilaca da se dijete poučava namazu kada ima sedam godina, a da se udari za namaz kada ima deset godina. Se udari kada ima deset godina. Kada smo spominjali nosišenje djece u namazu, govorili smo tome kako je poslanik sa osam nosio mamu na svojim ramenima, jedne prilike imam Šeukjani klanjao ljudima kao ima. Ma Šeukjani, veliki Alim koji je umro, umro polovinom 13. hiđarskog stoljeća, u Jemenu živio. Nosio je, imao je na glavi kapu, to zove imame na glavi, pa mu je kapa spala u namazu, pa je vratio kapu na glavu. Pa sto prisutni osudili, kažu, kako možeš nositi kapu, uzimati kapu na namazu? Pa je rekao, hamlu na imame, a hafu min hamlil umame. Kaže, nositi kapu i uzimati kapu i staviti je na glavu je blaže nego staviti dijete na dijete na ramena, nego staviti dijete na ramena. Isto tako da se dijete pouči, pored namaza, da se pouči da predvodi ljude, neće smetati. Neće smetati, jer je došlo u hadisu Amra ibn Seleme da je predvodio svoj narod. Radi hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallame voli umukum akraukum i neka vas predvodi onaj koji najviše zna i koji je najbolji karija i koji je najbolji karija među među vama. Kaže Amr ibn Seleme, ja sam imao sedam ili osam godina kada sam predvodio ljude. Bio sam najučeniji i najviše sam Kur'ana znao. Pa kada bih učinio seždu, nisam na sebi imao, kaže, osim bijednu odjeću, skromnu, pa bi se, kaže, otkrivalo moje tijelo, pa su žene iza govorile, kažu, varu seu ete kari i kum. Kažu, pokrijte stidno mjesto vaše karije. Nije imao znači šta da obuče, pa su mu dogovorili se i skupili pare da mu kupe jedan lijep ogrtač jemenski, kaže, nakon islama i nakon vjerovanja, ničemu se više nisam opredovao što tome ogrtaču. Radi Allah, ta. pa je predvodio ljude u namazu. Pa je predvodio ljude u namazu i najviše je poznavao Kur'ana među njima, a imao je, kako kaže, sedam ili osam, ili osam Godina. Pa na ovakav način se djetetu ukazuje, ukazuje pažnja i pozornost. I djetete, djete se smatra odraslijim nego što, nego što jeste. Znači, treba izbjegavati da se djeca ubijaju u pojam. Kao majka koja kaže svome djetetu, pred njim, ili drugoj ženi priča pred njim pa kaže, ma ja sam, kaže, sve poduzela da on ne dođe sve moguće, ali opet došao. I on se osjeća da je bio šta? Da opće nije bio paniran, da nije poželjan bio. To utječe na djeta, na njegovu psihu. Ili mu kaže, ma nismo mi htjeli tebe, muškarca, mi smo htjeli curicu, ali tako je bilo. I to na njega negativno utječe. Znači, ne treba dijete nikada, ne treba dijete nikada ovaj ponižavati i ubijeti ga u pojamu već dijete treba poučavati, treba ga stimulisati, moralisati. Ne treba ga plašiti, nego ga treba učiti hrabrosti, da bude hrabro. Ne plas, plašiti ga, ovaj, kao što jeli, čini se plaše ga sa policijom i sa mrakom i jeli, sa drugim stvarima, pa dijete ostaje cijelog života samo u strahu. Jer to kasnije negativno utječe na njegovu, znači, na njegovu budućnost kad odraste. A najgora stvar da ga plaši sa doktorom. Uzeći doktor i daći ti nekciju. To je najgora stvar. Pa ostane cijelog života da se plaši i doktora i medicine i svega. A da ne govorimo da on uči to i da on liječi ljude i da bude onaj koji će koristiti muslimanskom društvu. Ili da ga plašiš sa stvarima koje su nepostojeće, poput zmaja i slično tome. To je pogrešno. To je pogrešno. Ili šeitanima, ili džinima i slično, slično tome. Jesto da ga plašiš sa tim stvarima, ili ga plašiš, plašiš sa vukom i drugim stvarima, kaže mu Allah ne voli da se čini tako i tako. Pa ćeš usaditi u njegovo srce strah prema Allahu, pa će cijelog života to nositi u svome srcu i to će mu, i to će mu svakako i to će mu koristiti. Nije dozvoljeno čovjeku da dovi protiv svoje djece. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu koga bilježi Muslim je Davud od Džabira nemojte kaže doviti protiv sebe niti protiv svoje djece niti protiv svojih sluga niti protiv svoga imetka da ne biste dovili u času u kome uzvišeni Allah uslišava dove pa će vam biti uslišana dova pa ćete tako uništiti ono protiv čega ste dovili. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga bilježi Imam Ahmed i Tabarani sa dobrim lancem prenosila od Ibn Omara, ko se odrekne svoga djeteta na ome svijetu, otac se odrekne djeteta na ome svijetu da bi ga osramotio. Želi ga osramotiti da je on djete koje je došlo vanbračno, <clears throat> da je njegova majka počinila nemoral, pa da je on kopila, tako? Pa ga se odrekne, kaže uzvišeni Allah te barake, otava će ga osramotiti na sudnjem danu pre svim ljudima ko se odrekne djetetu. Znači, pa ne može se djetetu nikakav, nikakav zulum se ne smije djetetu apsolutno, apsolutno činiti. Pa je obaveza djete čuvati od zla, a uputiti ga na dobro. Zašto je poslanik Salasarem rekao u hadisu koji bideže Buhari muslim od džabira, kada nastupi noć, uvedite svoju djecu u kuću, neka ne budu napolju. Uvedite svoju djecu u kuće. Jer se šeitane u to vrijeme šire. Pa kada prođe jedan sahat, jedan, jedan, jedan vremenski period, kada mrak padne, kaže ponovo i pustite ako žele neka, neka izlaze. I kaže zatvorite vrata vaših kuća i spomenite Allahove ime. Jer šeitani ne mogu ući gdje su vrata zatvorena sa Allahovim imenom. I zavežite vrhove onih posuda sa kojih pijete i spomenite Allahovo ime i pokrijte posude koje imate, a ako ništa ne nađete, taman da stavite preko njih nešto poprijeko, a, jedan štapić, štap ili nešto slično tome, da se to, da se to pokrije i ugasite vaše svjetiljke, odnosno gasite vatru, u to je vrijeme bilo, je li vatra je osjetljavano. Treba djetetu pokazati pažnju pri odgoju taman i ako pogriješimo. Znači, ako pogriješimo, ne mora se znači ne, ne znači da za svaku grešku treba djete kazniti. To je pogrešno. To je pogrešan odgoj. Da se za svaku grešku djete kažnjava. Jer svaki dan ima tovar grešaka. I ako ga budeš kažnjavao za sve, ništa nećeš napraviti. Kaže Ebu Mahzure, radijalahu anu, kako bilježi ima Ahmed u svome sahihu, Izišli smo, kaže, ja i još deset dječaka sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. A mrzili smo ga, nismo ga mogli vidjeti. I smisli. Pa su, kaže, učili Ezan na sahabi, pa smo mi počeli učiti Ezan i smijavamo se sa njima. Tako izišli sa karavanom. Pa kad je to čuo poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, dovedite mi one dječake vam. Pa su ih doveli. Kaže, ko od vas učio Ezan? Svi šute, niko ne smije kazati. Kaže, učite jedan po jedan. Kaže, pa su učili jedan po jedan, pa sam i ja počeo učiti. E, eh, kaže, tebe sam čuo. Imaš, kaže, lijep glas. Ići ćeš, kaže, da budeš mu jezin u meku, srnicima meke. Možete misliti kako je taj ružni nastup od Ebu Mahzure poslanik sam sve promijenio da mu bude mu jezin. Pa iskoristio taj njegov potencijal, iskoristio njegov lijepi glas, pa je nakon toga Ebu Mahzure bio mu jezin, Pa mu je poslanik sa osanem pogladio ga po glavi. Pa kaže, nakon toga nikada više nisam razdijelio kosu. Zato što kada je pogledio, kosa je sišla niz čelo. Kaže, nikada nakon toga više nisam razdijelio kose kao što sam imao običaj raditi, zato što je poslanik sa osanem pogladio po mojoj glavi i ostala je kosa iz čela. Radi Allahu Teala, Anhu. I bilježiva muslim i tirmizi od Ebu Horeire radijallahu anhu kaže kada bi u Medini dospio prvi plod od bilo čega, došli bi sa tim plodom poslaniku sallallahu alaihi vseleme, pa bi uzeo taj plod i dovio za plodove Medine. Znači da Allah poveća bereket u tim plodovima. Da Allah te barek tela poveća bereket u tim plodovima pa bi nakon toga uzeo plod i dobio i pozvao bi najmlađe dijete i dao mu taj plod. Prvi, znači, plod koji bi došao, kome ga je dao? Najmlađe djete. Dao ga je najmlađe djete. I tako, ovaj, približava se dječijim srcima da ga zavole sa osrme i poučava ih u isto vrijeme da daju. Poučava ih da daju. Pa tako isto čovjek koji, kada, kada vidiš negdje priliku, da se daje prilog sadaka ili drugo, daj svome djetetu neka to stane. I time njega poučavaš, znači, i zapamtit će kako je njegov babo uvijek davao i sigurno to mora, trag toga mora ostati u njemu. To je neminovno. Ako ti daš, možda neće ostati u njemu. Kazat će, znači, moje babo dao, ono. međutim, moj babo mene, mene opunomoći da ja dajem za njega zekijat i da daju za njega sadaku i tako dalje, to ostavlja traga, to ostavlja traga na, na djetetu. Bileži imam Buharija od Sehla ibn Sada, Sa'idija radijallahu anhu, kaže, donesena je posuda poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, pa je napio se iz te posude, a sa njegove desne strane je bio dječak. A sa lijeve strane, veliki ashabi, stari ashabi, učesnici Bedra, učesnici Uhuda, prvaci od Muhađira. Kaže se u jednoj predaj da je ovaj dječak bio na vas. Pa je rekao, ja gulam, e te'zenu li en u'tijehu l-mešajh, eu l-šijah, kaže, dozvoljavaš li mi, kaže, da dam ovu posudu njima. Jer ova je sa desne strane. I desna strana ima šta? Ima prednost. Pa treba sa desne strane, znači, da, da, da tu posudu, znači, starima ashabima. Pa je upitao ovoga dječaka, dozvoljavaš li mi to? Pa je rekao, tako mi je Allaha, Allaha uposlaniće, kada je u pitanju moj udio kod tebe, nikome ne dajem prednost. Jer ovdje je bilo da pije odma sa mjesta sa koga je pio ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i to je bereket radi bereketa. Kaže Pa kao da kaže da je nešto drugo, ne bi bilo sporno. Ali kada su u pitanju ti, ne može. Pa mu je dao posudu, pa je napio se, pa je nakon toga došla do starije. Pogledajte prava djeteta. Što se kod nas kaže? Što ćeš ti ovdje? Što radiš? Gubi se, je tako? Zato što je ovaj djete ovaj, došlo znači, u društvo kome ne treba biti, što je pogrešno. Omer radi Allah, ono je uveo Ibn Abbas kod najveći ashaba, kod učestnika bedra. Pa su neki počelo ih po prsima teći. Što će on sa nama? Mi imamo sinove koji su veći divna obasa. Što će sa nama? Pa Ibn Omar to primijetio, pa kaže Šta mislite, zašto je Allah objavio riječi Iza džaje nasullahi wal fete kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i vidiš ljude da ulaze u skupinu u vjeru. Pa kažu to uzvišenje Allah obavještava svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallame kada dođe pomoć i pobjeda i kada uzvišenja Allah uzdigne vjeru i da spominješ svoga gospodara, jezičko tumačenje sure. Pa kaže Ibn Abbas, a šta ti misliš? Kaže Ibn Abbas, ja mislim, a Ibn Abbas dječak, mogao imati najviše 15, 16 godina, 17, kaže, ja mislim da je to nagovještaj smrti poslanika sa osrme, eđela njegova. Jer kad dođe Allaha pomoć i pobjeda i vidiš ljudi da u skopinama uđu u vjeru, u potpunjen Kur'an, potpunjen sunnet, potpunjena vjera, Allaha poslaniče mora šta? Kullu nefsim da je katul meut. Svaka duša će okušati smrt. Ti svoju misiju potpunio, bi ljepše kod toga gospodara. Kaže Omer, tako mi Allaha ne vidi ništa nego to što vidiš. Pa su shvatili ovi ashabi zbog čega da je Omer doveo. Da pokaže vrijednost i da pokaže za nju Ibn Abbas. Pa nije ovdje dozvolio Ibn Abbas da uzme neko njegov udio u jeli, udjelu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bili živan Buharija od Umu Halid bintu Halid kaže da je jednoga dana poslaniku sallallahu alaihi wa sallam došla odjeća u kojoj je među tojom odjećom bio jedan lijep ogrtač. Pa je upitao ashabe, šta mislite, kaže, kome ću dati ovaj ogrtač? Pa su šutali pa su šutali. Ashabi su često, kada bi poslanik sa osadame nešto pitao, šute. Ili kažu, Allah i poslanik najbolje zna. Jer ne znaju, najbolje znaju. Ne, zna, ne znaju kakav će odgovor biti. primjer, kada pita, koji je ovo mjesec? Šute. Kaže, zar nije mjesec Zulhidžeta? Koja je ovo zemlja? Svi znaju da je Mekka, tako? Na prostom hađu. Kažu, Allah i poslanik najbolje znaju. Neće da trče ispred Allaha i poslanika. يا أيها الذين عاملوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله Pa je upitao, šta mislite kome će ovo dati, svi šute. Kaže, gdje je Omu Halid? Zovite mi Omu Halid. Omu Halid, curica mala, ali je dobila nadimak Omu Halid, majka čija? Halidova, ona nema Halida, kakvog Halida, ona dijete. No međutim, kada joj kažeš majka Halidova, to si dijete odma digao za stepene ti si majka, ti si žena odrasla, nisi ti više dijete. A za dijete puno znači da bude sa odraslim. Svako se od odrasla sjeća kada je ušao negdje u društvo kod odrasli, kako zanimate kako pričaju, kako se smiju, e, kako razgovaraju, šta jedan drugom govori, sve te zanima od odrasla. Jer to je drugi svijet za tebe. Pa kad dođeš među njih, osjećaš se puno starijim. Tako i kada kaže njoj umu Halid, majka Halidova, kao da ima dijete koji zove Halid, onda se ona osjeća da je starija. Je tako? Pa je došao i ogrnuo je taj ogrtač i kaže sena, sena. A sena na habešijskom jeziku znači lijepo, lijepo. Kaže kako je to samo lijepo što si, što si obukla o umu hali. I govorili smo u prošlom dersu da je poslanik sa osam rekao ja eba numer, ma feale, el nugajir. Kaže Ebu Numeir, šta je uradio Vrapčić? A Vrapčić, Ebu Numeir. Zove ga Ebu Numeir kao otac Numeirom, a on šta? dječak mali. A dok mu kažeš otac, ti znači odrastao čovjek, to je znači podizanje djeteta, znači ovaj i a, sigurno davanje mu stepena, koje mu ne pripada, ali jako puno utječe znači na, na psihu, na psihu djeteta. Bileže imam Ebu Davud, imam en Nesai, Ibnu Hibban, od Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže došao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vratio se ili sa bitke na Tebuku, ili sa bitke na, na Hajberu. Pa je, kaže, ušao u kuću i vidio kod mene kako imam jedan mali, kao ormar ili sanduk, nešto u tom smislu, od zemlje, na kome je bila jedna zavjesa u kući. Kaže, pa je ušao, pa je vjetar zadugo, prokuh bio, i digao je tu zavjesu. Pa je vidio, kaže, unutra, šta je u toj kućici, tom ormaru ili sanduku, kako hoćete. Pa je upitao, Ajša, šta je ovo, kaže. Kaže, Allah, poslani će to. Benati, kaže, to su moje čerke. Lutke sa kojim se igram. A vidio je među tim lutkama u sredini konja koji ima krila, koji je napravljen od platna. A kaže, šta je ovo u sredini? Kaže, konj. A kaže, šta je ovo na njemu? Pa kaže, krila Allahov poslaniče. Pa kaže, kojim sa krilima? Pa kaže, Allahom poslaniče, zar nisi, kaže, čuo da je Suleiman a.s. imao krilota konja? Kaže, pa se je nasmijao tako da sam vidjela njegove kutnjake. Koliko se je nasmijao. Ko je taj ko može govoriti poslaniku sa Allahom o poslanicima, o njegove braći? Da je Allah, e, da je Allah blagoslovi sviju, Ko je taj ko može govoriti šta je Sulejman Ali Alisalem imao? No, međutim, on se jednostavno nasmijao, znači, na te, na te ajišine, radi Allahu te Alanha, riječi, kaže, tako da sam vidjela, vidjela njegove, njegove očnjake, jel? I bileže Buharije muslim da je poslanik sallallahu alaihi sallam prolazio, prolazio pored djece i da bi ih poselamio. Kad bi prolazio pored djece, poselamio bi ih. I sigurno da je znači selam kada stari nazove selam mlađem, da je to velika sta stvar znači za za dijete. Znači posećuje im veliku pažnju. I došao je kod Tirmizije sa slabim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Enes ibn Maliku a ja bunaye idha dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alayka wa ala ahli baytik kaže sinčići moj, kada budeš ušao kod svoje porodice, poselami i to će biti bereket tebi i to će biti bereket tvojoj porodici. I bilježi imam Buharija, imam Nesai, imam Ahmed od Saiba ibn Jezida radijallahu anhu, kaže, kada bi neko popio alkohol, doveli bi ga, pa bi ga udarali sa našim papućama, sa rukama, sa granjem od palme. Znači, bila je kazna. To je bila kazna tako u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi vseleme, u vrijeme Ebu Bekra i u prvo vrijeme hilafeta Omara. A Saib je tada imao vrijeme, e, kod smrti poslanika, kada je poslanik sa osvijem preselio, imao je šest ili sedam godina. Pa su ga udarali. Doveli su dijete da pomogne u izvršavanju štapa. Allahove kazne, koja je bolja za ljude nego da im 40 dana neprestavno kiša pada. Se jedna kazna izvrši, kako došlo u hadisu, poslanika sa osnovne, bolje je nego da ljudima 40 dana kiša pada. A vi znate što znači kiša za ona južnija područja. Da je to život, da je to svaki hajdi blagodat. Pa je dijete malo dolazilo i izvršavalo kaznu, znači, na čovjekom koji popije alkohol. Pa kada je Omer radijallahu anhu vidio da ljudi piju, neće da se prođu, uveo je bičevanje 40 bičeva. Pa kada su još više povećali, onda im je povećao nagradu na 80. Pa su bičevani sa 80 bičeva. I nakon toga je ostalo, to je poznato u fiku, kod, kod učenjaka. Biliš ima Musa, nije Budavud, ima Mahmed, od Abdullaha ibn Džafara, kaže, Stavio me je poslanik sa srme jednog dana iza sebe na jahalicu. Fe serre ilaje hadithan la uhadithu bihi ahadan minan nas. Kaže pa mi je, stavio me nas iza sebe na jahalicu i kaže kazao mi je nešto. E serre li kazao mi je tajno. Jednu stvar mi je rekao, kaže ko, neću tu stvar nikome od ljudi kazati. Niko je neće znati. To što je mi rekao, niko neće znati. To nije sigurno propis, nije ništa znači što se tiče da ljudi moraju nakon toga znati da se umanji nešto djere. Bože sačuvaj. Ne bi to ashabi nikada prikrili. No međutim, rekao mi je, kaže, tajnu koju neće nikome kazati. Enes ibn Malik jednoga dana rekao mu je poslanik sa osrme e, jednu tajnu, obavio jednu potrebu za poslanika tajno, sallallahu alaihi wa sallame, pa je nije nikome rekao, pa je rekao svome učeniku Sabitu, El Bunaniju, kaže mu, da sam koga obavijestio, obavijestio bi tebe. Jer Sabit al-Bunani je bio najbliži učenik Enesa. Kao recimo što je Nafija i kao što je uh, ovaj Salim, kao što su bili Zibnu Omara. Kao što je bio Resvoj i Alkanov iz Ibnu Mesauda. Tako svaki da Saba imao bliskog učenika, najbliži Enes Ibnu Maliku bio je Sabit al-Bunani. Kaže da sam nekome rekao tu tajnu kazao bijem tebi. I došao je svojoj majici u Musulejn i kaže joj gdje si bio? kaže, išao sam da obavim nešto tajno za poslanika, salalav sam. Kaže, a šta je to? Kaže, to je tajno. Kaže, simčiću moj, nemoj nikome kazati tajno poslanika, salalav sam. Pa pogledajte majke kako ga je poučila, čemu? Da čuva tajno. Da čuva tajno. Pa taj odgoj, draga moja braća djece, sve to znači utječe i sve to ostavlja traga, sve to ostavlja traga na, na djecu. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ophodio prema djeci i pokazivao im svoju pažnju kao da su veliki. Kao da su kao da su veliki. Zabranio je da se djeci laže. Bileži vam Ebu Davud od Abdullah ibn Amira kaže Izišao sam jednog dana da se igram sa djecom, a u našoj kući je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je kazala majka: Tal, otik, dođi, kaže, daći ti nešto." Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve "A šta ćeš mu dati?" Kaže, da ću mu dati lup. Kaže, da mu nisi ništa dala, bila bi ti upisana jedna laž. Da se slaga. Dijete, tvoje, ti ga rodila, ti ga odgajala, ne smiješ mu lagati. I to je sve odgoj, i to je sve terbija, i to je sve terbija djeteta. I došlo je u hadisu, koga bi bilježima Mahmed, koji može proći sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hrejre, da je poslanik sa osvrame rekao, ko kaže djetetu dođi vamo da ti dam nešto pa mu ne dadne, upisana mu je jedna laž. I bilježi imam Buharija i temizi da je poslanik Sala Sreme da je jednog dana privio Ibnu, Ibnu Abbasa na svoja prsa, na svoje grudi i rekao Allahume alimhum hikme, kaže gospodar moj pouči ga hikmetu. Nema sumnje da ove, da ovi postupci ostavljaju traga. Kada starija osoba privije mlađu na svoje grudi, ili se selani sa njim rukuje se, ili ga potare po glavi. Naravno kada to dođe od strane roditelja. Jer dijete u roditelju vidi nešto veliko, vidi uzor u svome bavi. Pa kada dođe sa njegove strane, ili kada dođe dova sa njegove strane, znajući da je dova primljena, onda sigurno to ostane velikog traga, velikog traga na, na dijete. Pa tako, draga moja braćo, Svaki naš pokret predstavlja odgoj. Svaka tvoja riječ koju kažeš u svoje kući je odgoj tvome djetetu. Bio ti toga svjestan ili ne bio. Šta god da učiniš, djete te posmatra i oponaša. Kako se obhodiš prema svojim roditeljima? Čuje tebe kako ti galamiš na svoga babu. I on će početi galamiti na tebe, on smatra da to treba tako. On smatra da je to obaveza da se tako prema babi ponašaš. Pa kako se ti ponašaš prema svom roditelju, on to gleda i pazi. I neminovno je da to ostavlja traga na njegovo srce i da se tako sutra opodi prema tebi. To je znači nužno. Tvoj način primanja gostiju. Kako primaš goste? Da li si u gostiju? Da li ih nisu gostio? Sve to djete sluša, gleda i registruje. I sve je to terbija i sve je to, i sve je to odgojenje. Pa je tako odvoj, znači 24 sahata u kući tvoje neprestano. Stalno biva, znači, odvoj i nema nikada, nema nikada prekidanja. I dijete iz, znači, tvojih postupaka uzima sebi menheđ života. U redu. Kada uđeš sa djetetom u trgovinu i nećeš nešto da mu kupiš i ono padne na zemlju i plaće, vrišti, neće da izađe iz trgovinu dok ne, ne kupiš. Kada je dijete primijenilo taj metod? Nije ga primijenio osim nakon što ga je probao, ispitao teren pa vidio da to prolazi i onda nakon toga radi drugi put. Da si mu prvi put dao ukor žestok, ne bi nikada više pomislio da se tako ponaša na javnom mjestu. No međutim, prvi put je to prošlo, pa nakon toga uvijek prolazi. I to je terbija. Tvoj postupak, ha, tvoje odobrenje i zeleno svjetlo njemu, je terbija da nakon toga čini istu stvar. No međutim da je to u korijenu sasečeno, ne bi sigurno, ne bi sigurno tako dijete postupalo. Tako da je obaveza čovjeku da pazi na svoje postupke. Da pazi na svoje postupke jer to sigurno utječe znači na djecu. Kažemo, obaveza je čovjeku da ukori djecu ako učinje ono što nije ispravno, što je pogrešno, ne mora znači da ukor mora uvijek biti grubim riječima, da mora biti prijetnjama, nego se može ukoriti, ali na lijep način. Pokažeš mu poštovanje prema njemu, a ukoriš ga. Možeš ga ponekad ukoriti riječima da je ukor, a riječi nisu opće grube. Kao na primjer da mu kažeš, uradi stvar koja nije u redu, kažeš, dijete poput tebe ne bi trebalo tako nešto raditi. On sebe smatra da je za sve djece. Jesam napravio grešku. Djete poput, ne, ne doliči djete tu poput tebe, druga djeca mogu to raditi. Jer druga djeca nisu kao ti. A ti si nešto postavio, ti tako nešto ne smiješ raditi. Pa si ga ukorio, pa si ga ukorio na lijep način. Tako da, čovjekovi postupci i njegovo praćenje postupaka djece svakako znači bivaju terbija i bivaju i bivaju odgoj. Mi smo svakako planirali i dalje govoriti o ovoj temi, pa ćemo išao htjela i u narednom druženju govoriti o odgoju djece, možda ćemo se dot, dot, dot, dotaći pitanja udaranja djece i slično tome, pa ćemo naprijed onda do pauzu, do vrijeme hađa, pa ćemo opet posle hađa govoriti o istoj temi, onda će Allah te barak da se koristimo onoga što smo čuli da popravi naše stanje i stanje naših porodica i da uputi našu djecu pravi put. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahabihi